Dette er Otopodden med Marius Sol og Joakim Pahl Andersen. Hei, hei, velkommen tilbake til eh, Otopodden. Ja, nå er vi yeah. Nok en internasjonal gjest, Joakim. Vi gir oss ikke med de her eh, internasjonalitetene våre. Nei, dette her er faktisk en veldig fargerik eh, gjest. Det er ikke, kanskje ikke helt bokstavelig talt. Han er jo tross alt fra Skottland. Ja, så... Men eh, han har i hvert fall eh, masse energi og gode historier, så det gleder vi oss til. Ja, jeg tror det blir ekstremt bra. Jeg har hørt eh, Han er en eh, fin fyr og en morsom kar, så det her blir, eh, blir utrolig bra. O2. O2. O2. Ja, da har vi kommet oss inn til vår internasjonale gjest, og det er kanskje på tide at vi skal avsløre hvem denne er, Marius. Ja, hvor er trommevirret? Vi snakker om Joakim. Men i hvert fall, vi kan jo si at han er fra Skottland, men han eh, lever i Norge. Og vi har sittet her av en eh, kjendis som eh, heter Andrew Musgrave, så jeg vet ikke om vi skal snakke norsk eller or should we speak English? I don't know what you say. Uh, <laughs> ja. Du kan velge sjøl. ja, da blir det norsk. <laughs> jeg liker at jeg har fått status som kjendis. Det er jo ikke så verst. Ja, ja, ja. D-kjendis. ja, men det er en status, det òg. <laughs> Det holder, det. Hadde jeg vært altså, det, så vært eh, Jeg vet ikke hvordan Notepodden klarer seg, men jeg tror ikke vi er helt der på det, på det kjennes best som alfabetet langt nok, egentlig. Vi kommer inn på lista. Men sånn er det. Jeg var inne på at du, var, du er skotsk, og du har flyttet til Norge. Eh, du startet i, på Hovden. Ja. Kan ikke du ta lytterne gjennom den der, eller hvorfor du egentlig flyttet til Norge? Ja, det Det var liksom litt tilfeldig Eller det var jo helt tilfeldig. Uh, Eh, jeg dreiv og gikk langrenn hjemme i Skottland. Eh, det, hvordan jeg begynte med det, var jo helt tilfeldig òg. Men eh, akkurat der jeg kom ifra så var det langrenn skiklubb. Og det har blitt litt sånn langrennsmiljø der. Både yeah. jeg og Andrew Young og Callum Smith, som også var med i OL for, i Sotsji. Og jeg kommer fra samme sted. Og så jeg dreiv med langrenn hjemme, og vi var litt sånn treningsgjeng. Og når jeg var ferdig med nå, nå, er det noe som skjer her. Ja, så var det strid og vifte på meg, men skal jeg skru ned lyden litt? Ja, det er fint. Ja, ja, det er fint. Så bare fortsett. Kjør på. Ja, snakker du altfor høyt, ja? Nei, nei. Det var bra. Ja. Det er nydelig. Vi har kontroll? Ja. ja. Ok, i hvert fall så eh, Hvor var jeg? Jo. Det var på, ja. Vi, så det var Da jeg kom fra Skottland, så var jeg litt bra langrennsmiljø. Jeg drev litt med langrenn og var borte et par ganger i året og gikk skikonkurranser mot folk. Og så ble jeg ferdig med videregående hjemme. Så tok jeg et friår før jeg skulle starte på universitetet i England. Mm. Og jeg skulle bare ha en sesong der jeg satset på ski og gikk renn. Og så ble jeg egentlig litt god det året. Der ble jeg topp ti i junior-VM og hadde noen bra resultater. Så på et renn en eller annen gang i løpet av vinteren begynte jeg plutselig, eller eh, kom Roar Hjelmeset bort til meg, og han jobbet på Hovden da. Han sa ah, jeg, skulle stå, jeg skulle starte på Hovden hvis eh, det hadde vært rått om jeg gjorde det. Ja. Og så jeg tenkte at ah, det hørtes råere ut å starte på Hovden og bli med dem og trene enn å starte på universitetet i Skottland eller England. <laughs> så um, og så da bare fant jeg ut ja, jeg skulle gjøre det, og så havna jeg på Hovden året etter. Og da, Det var året jeg skulle bli siste år junior. Og jeg var ferdig med videregående hjemme, så det ble egentlig et år da jeg bare bodde på Hovden og trente med skigymnaset. Ja, for du gikk ikke noe skole? Nei, jeg gikk ikke noe skole. Eller jo, jeg hadde norskkurs to ganger i uka med noen gamlinger fra Burma. <laughs> jeg og tre gamle damer. Men, ja, ja, ja. Eh, Vi hører jo nå at det har fungert bra, da. Ja. Du snakker jo bra norsk. Eller jeg klarer meg, mm. i hvert fall. Ja, så, ja, så er jeg bare havna på Hovden pga. Roa Hjelmeset, egentlig. Ja. Han er tilfeldigheter i verden. Og så bodde du der ett år? Eller? Jeg bodde ett år der fram, ja, sist, som sisteårs junior, og så ble det Lillehammer etter det. Mm. Så var jeg et par år her før jeg flytta til Trondheim. Ja. Og i Stolheim, da har du begynt å studere på NTNU? hørte ja. vi studerer litt. Jeg har vært, vært, i Trondheim i fire år, så jeg er nesten ferdig med ett år med skole. <laughs> ja, ja, men man kan ikke gå folk for trond. Ah, nei. nei, det blir feil. Må jo ha noe å finne på når jeg er ferdig med langrennskarrieren. ja, ja, men det er alltid bra å ha noe å gjøre ved siden av, og en god følelse. å sitte hjemme med noe etter man er ferdig med langrennskarrieren. det kommer jo en dag verre, da, så man kommer dit. Så. Ja. Men så har du vært på, vært på ganske mange år nå? Okay. Det blir vel fjerde året mitt nå. Jo, jeg tror jeg begynner ja, på fjerde. Faren å gå utover. Da. Ja. Kan ikke du fortelle litt om hvordan det teamet her er? Alster er, er knallbar, eller hvordan er eh, hans treningsregime? Jo eh, Opplegget med teamet er bra, ja. Eh, det er egentlig bare blitt bedre og bedre for hvert år. Um, og det, ja, det er sjukt bra. Bra gjeng. Um, fordi på teamen vi har både en all en del som, som, jeg er med på, og langløpsgjeng. Og mm. det er kanskje teamet var egentlig startet som langløpsteam, men Alsgaard ville ha en all en del òg, fordi han ville ha Eller fikse tilbud til flere løp, ja. unge løpere i Norge. Og han mente det var bra for langrepskjengen og få med noen som var litt, litt raskere og bedre på korte distanser. Så de mm. kunne få litt matching på trening på korte intervaller og sånn. Så for oss så var det dritdigg at han ville ha det. Ja, Fordi da ble det sjukt bra lag på meg. Uh, ja, og ja, du spurte om Alsgaard var kjører hard i skiene. Ja, han, ja, ja, de skal ha, de ha snittfarta på langturene, og de skal kjøre på. Ja. Så Ja, men ja, han er ganske smart. Han forteller mye om hvordan han trente da han var på sitt beste og gir mye tips. Så det er jo ja, for Han var jo kjent som kanskje en av de mest sånn, treningssmarte utøverne man hadde på den tiden. i hvert fall. Ja. Eh, han gikk i hvert fall fort på ski, så han gjorde noe ja. riktig. Så. Trener, har dere mange samlinger med Har dere alle samlinger med allrounder all og Eh, de første årene så, vi, så, var vi egentlig ganske delt, men nå så kjører vi nesten alle samlinger sammen. Jeg tror i år blir det kanskje én samling når vi kjører bare all around og langløp. Men all, nesten alle blir felles. Ja. Men når vi er på sam, samling sammen, da, det er ikke alle økter vi kjører sammen. Vi har mange felles økter, men vi kjører Det er ikke med på 6x6 skate hvis vi Nei. kjører det. Nei, Nei. De vet ikke hva skate er. <laughs> Nei, klart de må jo trene litt annerledes, de. Ja. Men eh, når det kommer til vinteren, da, da ser dere ikke så mye til? Nei, ikke så mye. Det er jo Hvis det passer, så er vi noen gang med på langløpsrenn, og de, ja. er med, de er med på beito og litt forskjellig, men det blir ganske mye Ja. Og ja, hvis de går langløp og I hvert fall jeg som har gått en del verdenscup um, det blir ikke så mye tid. Det er et tøft program i eh, verdenscupen. Mm. Hvordan er jo egentlig opplegget til Storbritannia eller Skottland da, på verdenscup? Har dere et eget eh, støtteapparat, eller er det du som må fikse alt? Ja, eh, det, det har de siste årene blitt ganske bra. Når jeg først gikk verdenscup, da jeg var 18, tror jeg, og da var det jeg og en trener, smører, og en som gjorde alt. Og ah, det var liksom ikke sånn sjukt bra nivå på opplegget. Men for hvert år så har det blitt bedre og bedre, og nå er det sjukt bra. Vi bor på samme sted som alle andre verdenscuplag, og vi har trenere og smørere med oss. Altså, som det var i nyhetene en del om i fjor, at vi har samarbeid med Norge på smøring nå. Så vi har med egne smørere, eh, men de får eh, De får våre testplasser ut i løypa, så får vi deres testresultater. Så har, jeg våre smørere som de og legger på gulvet. Det er greit det da, når du har så mye folk med deg. Ja, altså vi har jo vi la, Opplegget har blitt mye bedre med Storbritannia de siste årene, men vi har fortsatt ikke samme støtteapparatet til Norge, så det er fordel for oss, ja. ja. ja. Så jeg tror det funker begge veier. da. ja Norge har jo et ekstremt støtteapparat, og man skal litt å leve opp til det. Ja. Så får ta det man har, og hvis man får seg et samarbeid, så er jo det bare helt prima, egentlig. Ja. Så lenge de ikke prøver, prøver å lure oss. <laughs> Det, ja, sånn- det, var sånn, det, var jo sånn det ble framstilt i media <laughs> Nei, det, ja, det har jo funket greit i vinter, tror jeg. Så um, jeg tror Eller jeg har egentlig ikke noe med det å gjøre. Så lenge jeg får ski som funker, så klager jeg ikke. Og jeg vet ikke hvem som smører, eller hva de smører med. Så lenge, hvis jeg får dårlige ski, så klager jeg. Hvis jeg får bra, så er jeg fornøyd. Ja. Um, sånn det skal være, det. Ja. Ja, perfekt. Så. Hvis man ser litt, eh, litt framover nå, så er det et VM til vinteren. Hva, hva er egentlig målene? Ja. Jeg har jo alltid mål om å vinne, men ja. Eh, jeg, jeg føler faktisk Jeg kan jo ta medalje hvis jeg har en jævlig bra dag, så det må jo være målet. Mm. klarer klare det. Um, ja, jeg må jo gå litt fortere enn jeg har gjort i det siste, men uh, ja, ja. jeg føler liksom det er ikke så jævlig langt unna. Vi kan ja. Altså. et år med bra trening og, og ja, hvis jeg treffer bra med form og sånn, så ja, og nå Før vi gikk inn i studio, så har jeg hørt at du hadde inngått et veddemål her med Thomas Alskog som skal springe under 9. Vi må få det her ut til verden. Du skal springe under 9 på 3000. Og, så da, hvis du klarer det, så kanskje du klarer å ta et steg til vinteren òg. Så vi satser jo på det, da. Ja, jeg må, nå har jeg inngått veddemål, så jeg må klare det. Ellers, ja, nå er det jo enda flere ja. ja, så nå er det bare å følge med, ja. folkens. her. Jeg har jo sittet på, på Finn hele dag og sett etter piggsko. Så... ja, ja. Og, altså, vi måtte presse oss inn i her schedulen på Finn her for å komme, få et intervju med Mr. Kjend det kjendis Musgrave. Så det er, det er god stemning. Ja, ja så, men jeg må løpe litt fort. Jeg har gjort fortere enn jeg har gjort før, for jeg er jo egentlig helt ekstremt ræva til å løpe. Jeg har 9,40 som pers fra før, så 40, <laughs> 40 sekk fortere er en del, ja. En, eh, det er sekunder på runden, altså. Men når du er ræva til å løpe, så Eller det er lettere å gå fra 9,40 til 9 enn fra 8 til 720, for si det sånn. Ja, vi står såpass matematikk, og vi har fått med <laughs> oss det. Det skjønner vi at det, eh, det er Så et, et par røkter på banen og eh, ja. ja litt tåhevner du pusser tennene? Sånn. Ja, da er jeg der. Og med piggsko. Jeg regner med når jeg kjøper piggsko, så går jeg vært, uten noe ekstra trening, så går jeg fra 9.40 til 9.05 uansett. Ja, nå er det kvart fem siste sekunder, ja. så <laughs> Det blir bra der. Hvordan er egentlig treninga fra dere var liten av i Skottland og sånn i forhold til Er det noen store forskjeller på treningsmentaliteten der i eh, Norge? Nei, klubben hjemme i Skottland vi, Når vi drev og skulle begynne å trene, så hadde vi egentlig ikke sånn syk peiling på hva vi skulle. Men så var det Oi, nå skjer noe med mikrofonen. Ja, det går bra litt ved og hobby her, så vi må bare prøve å trykke på noe og satse på at det blir bedre av og til. Så kanskje det kanskje gjør en forandring snart <laughs> på lyden. Ja, men Vi har jo ikke han der vaktmesteren vår her, så vi må bare håpe på at alt er i orden. Ja, det er nok det. jeg Tror det er veldig bra. Ja. Eh, ja, hva var det ja. Hva var det? det var i eh, hvordan dere trente i Skottland og ja. Norge og sånn. Ja, ja når, med klubben hjemme, når vi først begynte å liksom trene bra, så hadde vi egentlig ikke så veldig peiling på hva Eh, hvordan man skal trene for å bli bra langrennsløper. Men så trente jeg en del sammen med Andrew Young, og han, faren til Andrew Young så at han begynte å bli ganske god, mm. og var sånn gira på å drive med langrenn. Så faren liksom satte seg ned og begynte å lære litt om langrenn og leste om trening og mm. fikk tips fra nordmenn, og så Han gikk fra gikk og, Han visste ingenting om langrenn, nesten, Um, til nå har han blitt landslagstrener <laughs> for Storbritannia. Ja. <laughs> så han, eh, ja, han, begynte å lese litt opp om langrenn og hva vi skulle gjøre. Og han begynte å lage litt treningsplaner til oss og hjelpe oss med trening. Så det var egentlig gjennom han hadde vi lært å trene bra. Mm. Og han gjorde en sjukt bra jobb, så vi trente egentlig ganske mye likt som alle i Norge føler jeg. Når jeg kom til Hovden, så var det ikke noe sjokk hva de drev med. Mm. Bortsett fra at folk gikk kontrollert ut på intervalløkter. Jeg husker første intervalløkt jeg hadde <laughs> på Nei, det er eh, intervall. Jeg trodde det var sånn bånn gass fra start. Jeg husker første intervalløkta jeg hadde med Hovden, var uh, Vi gikk jeg husker ikke hva det var, åtte ganger fem klassisk oppover Haukelifjell. Uh, eller fra Haukeli oppover mot Hovden, mener jeg. Um, og så Ja, vi skulle starte, og så bare dunker jeg til alt jeg kunne ut fra start, fordi det var sånn jeg trodde de skulle gjøre. Mm. Og så etter første drag var jeg kanskje tre minutter foran etter fire minutter. <laughs> Men så kom vi til andre dag, så var jeg ikke så langt foran. Kom til tredje, så var jeg litt bak. Så kom vi til siste, så var jeg en halv mil bak etter fire minutter. Men uh, Ja, man lærer jo. Det har han sett der. Ja, ja. Så det var kanskje eneste forskjellen. Ja. Men eh, ja, jeg har kanskje lært meg å disponere gåinga litt bedre nå. Men ja. egentlig så trente vi ganske likt. Ja, disponeringa har du fått til. Du var jo, kom deg opp i norgestoppen til slutt, og du tok et NM-gull her på Lillehammer i 2014. Det Stemmer. Hvordan var egentlig det? Det var helt morsomt. Og, ja, Norge er jo solid i sprint og generelt i langrenn, og du kommer her. og knuser dem egentlig. Det var jo rett og slett utklassing ja. på det rennet der. Ja. Og seier på seier NM. Ja. Mm. Ah, det var jo rått, det. Ja, ikke NM-gull. Du fikk jo kanskje ikke det, men det var jo seier i NM. Ja, seier i NM. Det, nei, det var rått. Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Jeg var bare traff ganske bra med ski og form på samme dag, tror jeg. Jeg var jo helt vill i alle heat og Ja, jeg, jeg, før, før jeg godt eller i den perioden der så var jeg egentlig ganske god til å gå sprintprolog. Ja. Så jeg vant prologen, var kanskje ikke så sjukt, men at jeg holdt ut i tre hit til, det var, det var sjukt. Fordi vanligvis så har jeg, jeg vunnet sprintprolog før, og så blitt sist i heat det, mm. i kvartfinalen. <laughs> Så ja, her var et ganske viktig renn nå, men jeg husker det var jo rett før OL. Og... Ja, det var uttak til OL, ja. Så folk skulle vært i form, men det var litt sånn snødde mye og var løst, og det virket som de andre sleit litt med føre, og jeg for en gangs skyld klarte å gå bra. <laughs> For vanligvis så ser jeg ut som en idiot og går sjukt dårlig teknisk på ski. Men den dårlige teknikken min funket tidligvis på <laughs> når det var så lest. ja, han er solid der. Jeg husker jo ja, I media sånn, så ble det slått opp sånn helt sjukt. Altså, en skotte slo alle mm. nordmenn på ski. og liksom, For folk som ikke kanskje følger så mye med, så vil de jo tro at det var helt eh, sjukt egentlig at det kommer en kar fra Skottland som er Ja, det er jo ikke en typisk langrennsnasjon. Nei, ja, ja, ja, og det, ja, det ble ekstra i media, for det var rett før OL. Ja, ja. Krise, At de mm. hadde blitt slått av meg, og de kom til å gjøre det helt jævlig dårlig når de var Sotsji. Og, ja. Men uh, så endte de opp med at det var vel eh, nordmann som vant. og Jeg kom meg så vidt videre fra prologen <laughs> i, i Sotsji. ja, det svinger. De hadde tydeligvis gjort noe bedre enn meg de ukene før OL. Ja, ja men du har i hvert fall vært der en gang. Og ja. er muligheter videre. Og du har vel ble, det, Du har vunnet, eller du har ikke vunnet, men du hadde best etappetid i Tour de Ski en gang, har du ikke det? Uh, ja, jeg hadde det på Men var det før det ble World Cups, eller etter Før det ble Fikk du worldcupseier for det? Nei, jeg tror ikke det. Det står på fis min at jeg har verdenscupseier, men jeg tror det er feil. ja, for nå har det sånn vel blitt eh, omgjort noen av de tidligere òg, tror jeg. Det har det, ja. ja. Nei, jeg, vet ikke. Men jeg, det, tels, det, er ikke ordentlig seier, i hvert fall. Så, det ja. føles kanskje ikke like digg Nei, det er jo Jeg, jeg, tror jeg var den dagen så hadde jeg best i, men jeg var nummer 11 nå er jeg krysser mål, liksom, så det er ikke helt det samme som å vinne et 1. Hva ble samme dag til slutt der? Var ikke det ganske bra? Da jeg havarerte eh, den nest, siste dagen, tror jeg. Så jeg klarte meg så vidt blant de 20, tror jeg. Noe ja. um, så det var, det var, ikke noe rått. Det var greit. Hvordan er det egentlig å gå tur? Blir du helt kake til slutt? Det er jo ganske Nei, sånn brutalt program, egentlig. Ja, jeg blir mest sliten av reisinga, men ja. jeg føler det egentlig går greit. Jeg, jeg, er ganske, jeg tåler ganske mye renn på mm. kort tid, så det går greit. Du trener ganske mye sånn, gjør du ikke? At du har mye sånn bolker hvor du har Ja, eller, jeg har gjort det litt i det siste, for ja. jeg har funnet ut at eller, ja, De siste årene så har jeg alltid vært i best form to uker etter Tour de Ski. Ja. F.eks. når jeg vant på NM på Lillehammer, så var det to uker etter Tour de Ski, og mange av de beste rennene jeg har gått, har vært ja. de ukene etter Tour de Ski. Så jeg begynte med litt sånn bolklegging for å toppe eh, form til renn. Så ja. jeg kan kjøre Så jeg pleier å kjøre ni, åtte eller ni hardøkter på sju dager for å Det er brutalt. Ja, det, høres jo brutalt ut for oss dødelige som sitter her i sofaen, i hvert fall. <laughs> Jeg vet ikke hvordan er med de utlendinger, holdt på å si. Skottene som er helt uh, Helt Det har vært hardere folkeslag, det har vi fått merke nå i vinter. Nei, ja, ja. Bare så. ja, ja. Det er brutalt. Hvordan er det med bankettene til du skal gi? Sånn at dere stiller opp i kilt og sånn, eller bruker du kilt ofte, egentlig? Ja, jeg bruker ikke så ofte. Det er bare liksom Ja, når man bruker dress i Norge, så bruker man kilt i Skottland. Ja. Så kan du spille sekkepipe, eller hva det heter? Man... Nei, jeg skulle ønske jeg kunne. <laughs> <laughs> hadde vært rått. Men... Ja, det hadde vært Nei, aldri prøvd. Når gutta drar opp gitar på nachspiel, så drar du opp sekkepipa av Det må jo bli helt sjukt. ja, da kommer det en vart Faen, eh, da klager naboen vår hvert fall hvis du begynner å spille sekkepiper tre på natta. ja, altså, jeg husker jeg var jo i Edinburgh her for et par år siden, og det, jo, det tok jo en dag, så var jeg ganske lei. Ja. Jeg det, er, sånn, det, er, litt kult kanskje første, første gang de hører det, så er det ja. slått, nå må du liksom slutte. Ja. O2, O2, O2, O2, O2. Ja, ja, du Muskler, du Muskler. Vi har jo hørt at du er en liten morsoklump, du, her på en eh, jeg så bare bilder på Facebook av på en samling at du hadde gått og trent i en vindbokser, og så var hele teamet ditt eh, så sjenerøs og trekker ut denne bokseren til en eh, heldig følger av teamet på Facebook. Hvordan er det her hendt, egentlig? Nei, det, <laughs> nei, det er et godt spørsmål. <laughs> Eh, Nei, det var det, jeg, <laughs> ja, nei, ja. <laughs> nei, det endte opp med at jeg gikk eh, intervall i vindbokser en gang, fordi vi var på samling i Valsenalis. Så bodde vi opp med heishuset, og der var det dritkaldt. Og så skulle vi kjøre ned i dalen og gå intervall. Um, men så var det 15 graders forskjell fra heishuset ned i, og ned i dalen. Så jeg hadde på meg lang tights og super, og det var jo helt krisevarmt. Så det endte opp at jeg måtte bare gå i bokser. Og da ble, det, da ble jeg overtalt til å bare dra den opp i G-string. Så da ble det G-string-gåing. <laughs> um, men så ja, det var jo ratt, og så kjørte mange forbi og syntes det var dritratt. Og det var en som kjørte med vindbokser dratt opp i ræva. sånn? så, men det, så tenkte jeg ikke noe mer over det. Så plutselig kom jeg hjem, så så jeg det var uh, han Ånund Bygland på teamet, hadde plutselig lagd konkurranse på teamets uh, Facebook-side. Og så det var en vinner som, en som skulle ja, klare å vinne vindbokseren som jeg hadde brukt opp, eh, <laughs> opp eh, på intervallen den dagen. Og ja, så da måtte jeg bare gi fra meg favoritt favorittvindbokseren. Ja, det ble knallhardt populært. Var det mange eh, som ja, nei, jeg vet ikke, men den var ikke vaska når den ble sendt i vinneren. <laughs> God stemning. Men du var inne på Oddmund Lie Bygland her, og det var vel en, jeg mener, husker det var en annen eh, greie med han, at han hadde rett og slett lagt en kabel på, på puta di. uh, <laughs> ja, det, det, stemmer, det. Um, jeg var uheldig nok at jeg bodde et år sammen med ånen i Trondheim. Ja. Eh, eller det var jo egentlig bra, bortsett fra den dreit på puta mi. Ja. Um, og greia der var at han uh, hadde ikke egen YouTube-konto. Så uh, noen ganger på YouTube var det filmer du må ha brukernavn for å få sett på. F.eks. hvis du skulle se på nakne jenter eller <laughs> noe sånt, så Ånen skulle tydeligvis eh, se på nakne jenter på YouTube en gang, så måtte han låne min konto. Så han hadde logget inn eh, med min YouTube-konto på sin data. Eh, så jeg tenkte ikke noe mer over det, men så kom jeg på litt etterpå at han hadde ikke logget ut. Og jeg kunne gå inn og se alle de filmene han, eh, klippene han hadde sett på, på YouTube, og hva han hadde søkt på. Ja, ja. Så det var mye sjukt. Sånn, sånn ja, Titanic love song, så litt forskjellig eh, mye da. Så gikk jeg inn og skanna, så en dag så bare skrev jeg på wallen hans på Face Ja, har du vært inn og skanna Titanic love songs? Um, og så posta jeg så at alle kunne se. Og da ble han så inn i helvetes flau. Han skulle ta hevn. Altså For å ta hevn så gikk han inn på rommet mitt og dreit på puta mi når jeg var borte på samling. <laughs> Så han fikk <laughs> ligge der litt òg? Ja, ja. Altså Han syntes det var jævlig rått, så han bare sendte bilder til meg på, med MMS <laughs> Og bare skrive 'greit' til en kompis, låne sengen din mens du er borte. Så var det bare bilde av kabel. Men problemet var da jeg ikke hadde mobil som fikk MMS. Jeg hadde en sånn gammel svart og hvitt sånn drittmobil. Så jeg fikk ikke med meg noen ting. Men han hadde òg sendt til Jeg var på Sognefjellet faktisk når det skjedde. Og han hadde sendt bilde av deg til Myran Steen òg, som var der samtidig. Så kom Steen bort til meg. Ah, du, 'Har du sett det hva han gjorde i sengen din, eller?' Så tenkte jeg, Hæ? Hæ? Hva mener du? Så viste han meg bildet av en svær jævel, en bæsj, som var på puta mi. Og da bare svartna det for meg. Og det verste var at jeg var jo på samling, så skulle jeg hjem til skottene og være borte hele sommeren. <laughs> Og Ånen hadde jeg tenkt å la den kabelen bare stå en hel sommer på rommet mitt. Men så ble jeg ble så dritforbanna, så ringte jeg skjelte ham ut og klikka på ham. Og da hadde vi nettopp flytta sammen i Trondheim og hadde bodd der i tre uker. Og så ringte jeg og klikket på mens han måtte rydde og vaske, og at faen, det ikke gikk an å oppføre seg sånn der. Så de ble dritnervøse og trodde det ikke kom til å funke for oss å bo sammen, og at jeg hata dem og Men det ordna seg uh, etter hvert. Ja, fin, fin start på samboerlivet. Det er ja. det gikk seg, gikk seg godt til slutt. Ja, det er bra. Men jeg eh, kom til å tenke, på den trusegreia. Det er jo mange idrettsutøvere som har hørt om, som har fått sånn meldinger om en trusemann som har ønske om å kjøpe brukte truser som de har brukt. og sånn. Du har ikke fått noe sånn tilbud i etterkant etter at de ser at du er sånn eh, ja, villig til å gi ut gamle truser og sånn. Du har ikke fått sånn der eh, melding på Facebook av en eller annen Nei, det... Bjarne oppi altså, innavla land eller et eller annet? Det er vel hovedsakelig jenter, er det ikke det? Jo, men siden han bruker stringtruse, så tenkte jeg at det kanskje kunne være forhold for at uh, <laughs> At han tok kontakt. Det har ikke vært noen meldinger på innboks på Face med folk som har ønsket å få brukt vindbokser av meg, nei. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, men det Kanskje det kommer en dag. Ja, det Bare leve drømmen. Skjer mye rart i verden, så du vet aldri. ja, ja, ja. Og du har jo til og med fått deg dame fra Norge nå. Vi lurer jo på en kommer ting. Inn døren, her. Ja, hun kommer faktisk inn døra her da, så vi må kanskje få et ord med henne etter hvert. Men før hun kommer, så må vi lure på en ting her. Bruker dere de samme sjekkereplikkene i, i Norge som i Skottland, eller er det stor forskjell på damefronten der? Ja, det fins altså- Tinder-avdeling i Skottland nå, eller er det kun i Norge det, det, det skjer? Jo, det, det fins Tinder i Skottland, tror jeg, ja. <laughs> Men Tinder har litt Var sammen med Emilie før Tinder Eh, altså, for nå så har jeg ikke full kontroll med, på hva som skjer i Tinder-verden, egentlig. Nei. Så vi var faktisk inne på det her eh, for, ikke, for et par dager siden, at uh, en, en, norsk dame da, som kanskje er en femmer her, borte i Skottland, så er kanskje ikke det det går litt høyere opp på skalaen. Er kanskje opp en ja, sånn er, er, er, du gal? <laughs> hvis, jeg tror hvis du er på en treer på skala i Norge, så har du ja. en sterk nier i Skottland. Ja. Så anbefaler vi alle å flytte til Skottland. <laughs> Det var ikke ment som noe Nei, men det er jo bare Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei ikke heller. Ja, men jeg Jeg skal eh, kvinne ut båter og håper ikke hører på denne podkasten. <laughs> men eh, skal vi bare Vi må komme oss over på den her konkurransen nå mens vi fortsatt er godt i gang. Ja, ja, ja. Ehm, det det går ut på, er at du skal blåse ett pust i denne ja. Eh, ballongen her. Størst mulig. Så egentlig bare å starte når du er klar. Skal vi få målt, da? Jeg tar, jeg tar målet. Hvem, ja, hvem som har rekorden? Det er meg. Var den på? 143 cm i lengde og bredde. Vil jeg sammen. Okay. Mm. Så det er bare, du har fått gul ballong. Så din er like brei som lang? Jeg vet ikke. Jeg tror den faktisk var litt den, Jeg i hvert fall er erfaring så mener jeg at den er, den er lengre enn den er bred. Ja da. Vi kan jo si det sånn. Ja. <laughs> Dessverre. Ja. tror gjerne ha blitt redd òg. Ja. Vi forklarer oss med lengden. Ok. Har du noe eh, eh teknikktips? Jeg kan ringe han eh, Bjerkrem Nilsen. har hørt han er kjempegod. Nei, bare, du må bare eh, få ut alt fra Ja, I starten er det viktig, for at det er noen som ikke klarer å blåse luft. De bare skyter ut i alle, alle kanter. <laughs> Fy faen, for en fart. Altså, du gikk jo ut i hundre og sampe som på intervallen. ja, ja. Den, den var dårlig. Nei! Nei! Det var i hvert fall fem centimeter. Sabotasje. Bra. Kompanjongen min fikser det. Så mens han måler, så kan vi ta en liten prat om Du har jo fått en konkurrent, konkurrent, fra Skottland over til Norge, Andrew Young og sånn. <laughs> var ikke bra, altså. altså. Jeg tror det gikk for hardt. Rett og <laughs> slett. Nei, jeg skal ikke si noe. Det er egentlig liksom, målt her egentlig Norge stort nok for to skotter, eller er det, var det trivdes du bedre enn han enn han var hjemme i Skottland? Ja, det var jo greit når han først kom, for da var jeg fortsatt bedre enn han. Men ja. uh, <laughs> nå har han blitt så god at han uh, går og begynte å kruse meg på ski, da, så nå er det kjipt plutselig. ja, ja, ja. Det er sånn det blir ofte. Ja, altså, nei, du få med han i episoden her, men han, eh, han påstod at han måtte ha en episode for seg selv. Ja, han eh, Jeg hørte det, ja. Det. ja, <laughs> eh, ja. Norge tydeligvis så har Ja, Gjort det Gjort en uh, kjempeekkel skotte. <laughs> Ja, det er hard fight mellom skottene her. ja, ja. Nei, men Det skal være litt interne dueller. <laughs> ja. Nei, men det funker eh, bra med to skatter. Det er rått at ja, det er, hyggelig, eh, ja, det er rått at han har kommet til Norge og fått det til og blitt så god, han. Så. Ja, han har fått vårt som et steg i Ja, han har blitt jævlig god, rett og slett. Så det er jo kult, det. Det er bare bra for langrenn i Storbritannia. Det sånn. ja, det er bare positivt, alt det der. Ja. Eh, vi har et resultat. Ja. Det er midt på. Oi, oi. Er det trading? Nei, det er det ikke. Det er Du fikk eh, Du la deg inn på 132,5. Så det er da en 11.-plass av 20. Vet ikke hva du skal si om det. Det er jo Det var skuffende. Ja, eh, litt skuffende, vil jeg si. Men det er altså Vi har funnet at det har liksom det har ikke så mye å si hva slags eh, forutsetninger man har, egentlig. Du ser Marius, lille pjokken der, han <laughs> ligger på topp. Og så har vi Andreas Nygaard nest sist. Okay. Han er jo 90 kilo, i hvert fall. Ja, sannsynligvis. Så, han, ja. Han er en stor fyr. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre nå for å få Marius ned av tronen. Det, liksom, det virker ikke som det er noe som eh, så til, altså. Egentlig så må vi inn og kontrollmåle den der eh, første ballongen som han blåste, fordi mm. jeg tror faktisk du målte den selv òg, jeg. Med litt hjelp fra han eh, vaktmesteren. Kan ikke huske det, dessverre. Det får vi aldri vite. <laughs> Jeg, jeg 143, og det Det var meg. Ja, 132,5, så, er du, så du er nå Jeg har det målt begge veier og så Ja, du har plusse på sammen. lengden her, Ja, Og så er det på bredeste punkt. så er det sånn her. ok. Ja, sånn det Så ja, ja. Ja, ja. Nei, men eh, du var alle med, i hvert fall. Du ble i hvert fall ikke slått av noen jenter. Det er vel kanskje det viktigste. Men vi kan jo ta en sånn eh, Hvordan er han på eh, internasjonal liste? Hevder han seg der? Vi har jo hatt en del internasjonale Ja, hvor mange- Ja, men nå- Nå må du tenke litt at eh, vi startet jo den der eh, Kim. ja. Hæ? Ja, Han slår jo Magnus Kim. Du slår Magnus Kim, ja. Det er kanskje Bra. den eneste internasjonale. Så du er best beste internasjonale ototestløper. Yes! Ja, det er bra. Yes! Ja. Åh! Altså. Ja. Så det er jo bra. Ja. Det må vi ta med. Yeah! Viktig. Ja, bra. Hyggelig at du orka å stille opp for to slitne skiskyttere på Otopoden. Nei, hva det er jo Det er en ære å få være med. Det er hyggelig å høre. Hyggelig å så altså. det varmer. Det er alltid de tøffe timer med blod, svette og tårer vi legger bak denne podkasten. Så å få sånne tilbakemeldinger, det betyr masse. Ja. Det, det treffer oss rett i hjertet. Og til og med fra en worldcup-løper. <laughs> det det kjennes, var ikke det òg? Ja. ja. Det er, bra, da. utrolig bra. Ja, ja men uh, tusen takk for at du stilte. igjen ja. ja så, uh, det var jo bare rått, så jeg syns det var kult å få være med. Hyggelig. Mm. Ja, men da ses vi igjen eh, neste uke, fort vekk. Ja, vi håper det, da. Ja. Så da er det bare å si eh, ha det bra. Ha det bra. 好嘞。